Peio Arluset, egunon zuri? Egunon. Zu sugarai kooperatifako eh, ko arduraduna zira eta zurekilan eh, egurra, aipatuko dugu, egurra gai desberdinetan, iratiko oiana, udauntako idortearen ondorioz zertan den, lan mega segeriaren proiektuaren gelditzea ere bai, beran lehenik, eh, ara, entzuten den gai bat, kontsumo gai bat, jende hainitz plenitzen baitira, egurra ezin erosiz ahidirela, egurra eskastua dela, eta gainera presioak ere ikaragarri goiti joan direla, ziek uh, sugarai mailean, senditzen duzi hori? Ordean, eh, egia erteko pundu gehienak bai ez tatzen alditugu. Uh, eh, energiaren presioa ikaragarri emendatu da azken urtean, eta beraz, egurraren galdea gerota azkarragoa da, hori uh, hori gauza egia da. Gero egurrean jakin behar da, beste ahlo guzietan bezala ere presio emendatzeak izan direla, ez da oportunitatezko egoera bat, baizik eta egurraren ustiatzeko ere maleruski eh, presioak e, eh, igan dira, erregaia baliatzen dugu hainitzar lotan bezala, eta partikulazki mintzatuko niz eh, sugaraietaz, gure filosofia betidanik izan da urte guziz gure langileen paga emendatzea, eta arrazoen gehiagorekin aurten, jakinez berek ere eguneko gastuak eh, emendatzen eh, edo emendatzeat ikusten dituztela, beraz indar ere egin dugu guk, eta aurten, uh, ebe azken lau urten hauetan egin ez ginuen bezala, gure presioak ere emendatu ditugu, bortxatuak izan gira, E, emendatze ekipi bat e, pasaraztea. Mm Eta gero, e, disponibilitatearen aldetik, atik, bon, guk aurre ikusi ginen, aurten galdea goratuko zela, beraz, stoka initz egin dugu, eta oraindik ere badugu, badugu mozteko eta jailtzekoa, beraz, normalki galdeari, galde guziari erantzuten ahalko dugu. Mm Konparaketa baten egiteko, jaz eta aurten, aurtengo urtearen artean, presio emendatzea zonbateko izan da? gure gure enpresan izan da euneko zazpita sortziaren artekoa. Ikusiz, eh, gazaren prezio emendaketa, gazoilak ere berogailuak desagertzen ari dira, hainitzek erosten dituzte orain berogailuak eh, nola, eh, granule delakoekin martxan direnak, zuek ere olakoak egiten dituzue, ekoizteko pentsatzen dut ere prezioak goiti joan direla, hala ere, behaz, horiek seurtatzen alko dituzio, no? esplikatzen esplikatzenien bezala, guk aurrikusia ginen aurten galdea emendatuko zela, beraz gure ekoizpena eta aztukak e, araberan egin ditugu. Anitzek ez dakite behar bada oino, baina e, legea pixka bat kanbiatu da ere joan den urte, urte e, fiularekin edo, edo ezantzarekin ibiltzen diren berogailuak debaikatuak izanen dira hemendik amak urte baino gutiagotan, Eh, beste energia batzu eh, garatzeko, e, horietan bahne egura, beraz eh, hori ere e, pixka bat aurrikusten eta antizipatzen dugu, beraz beti segituko dugu egurra egura, egura lantzen, den lekurat sekadioa iten, ahalik eta eta hobekien oianak udeatuz, eta beraz, beti galdeari gai izanteko kapable izan. Egurarekin berotza, oraino uh, balio du? Bai, oraino balio du, eh? eh eguzkiaren eh, indarretik landa da eh, energia merkeena, egurra. Beraz, beti balio du eta ondoko urtetan ere beti balioko du. Mhm. Eta jakin behar da, egurrean emendatz, presio emendatzeak izan balin badira ere, sekulan ez dira ribatuko gasa edo argindagaren e, eta, eta presio finkoetarat. Eh, joan denu da, begiratzen eh, balin badugu orain, eh, eh? oianak badira, biztan dena, baina ah, izan dira sute hondiak eta bereziki idortea. Sugarai kooperatifa ari da iratiko oianarekin, ez dakit, nola doan oiana idortearekin txofritu du, ahbolak e, bilakatu dira edo zertan den badakizu? Orduan, ez, ez dut eganen uh, eh, idatiko oianak ez duela sufritu, biztan dena idorte horrek uh, oian eta eh, arbolak diren leku guziak unki dituela. Dugun txantza, da um, mm, idatiko oiana bizik eontsa kudeatua izan dela, azken urtetan, eta beraz, menturaz gutiago sufritu du beste lekutan baino. Eta hori da gako bat ere, oianaren kudeak eta oianaren barne usten dira utzi behar diren arbolak, eta kentzen dira kendu behar diren arbolak, eta, eta kudeatze iraunkor eta epeluzeko horrek, e, du eta, eta kapasitatea metenako janari, udauntako bezalako idorteak uh, eh, obek jasaiteko. Hmm. Ipatzen da initz berotze klimatikoa, iratiko ian hortan pagoa da nagusiki, eh, berotze horrekin ikusten dira espezia berriaka? Orduan, iratiko janean berean, eh, beti, beti pagoa da nagusi eta beti hola izanen da. Gero, uh, guk sugaraiekin azken urtetan landatu ditugun oianetan, egia da, beste ahbol mota batzu ere landatzen ditugula, preseski, oiana azkarrago eta sendoago izan dadin. Uh, horietan barne ez dira bakarrik uh, arbol badira ere uh, pinu edo izaien familikoak, eta nahasketa horrek du eh, oiana, oiana azkartzen eta bere kudeak eta egesten eta epe luzeago batean eh, ikusten. Mhm. Beste gai bat ere, e, udauntan eh, gertatua, eh, lan emezaneko mega segeriaren proiektua hortan ustea erabaki dute, ordan Florian taldea uste dut zela proiektunen bultzatzailea eta egur e, ustiatzeko biziki kopuru handia zuten sede, zuk nola ikusten duzu erabaki hori? Horritzen izte, dela, dela bi urte elkarrizketa bat egin nuela Florian Segeriari buruz, uh, eh, nuen erraiten nuen, gure ikusmoldetik, sugarairen ikusmoldetik, ez nuela konfrentzen ahal, nola olako industria erraldoi batek, pentsatzen altzuen, uh, eh, Pirineotako egura eh, industrial mailan ustiatuko zuela, ikusiz egura nunden, ze indar egin behar den bere ustiatzeko, eta zetresneria fina eta zinez zelana behar den. Beraz, Egia erran, ez niz sobera estonatia, uh, eh, Florian bezalako talde batek proiektori gelditzea, seguraski komprenitu dute askifite errentagarria etzela, eta agian ere entzun dute lekuko jendearen kesua eta eta beren beren aldak aldarrikapenak eta beraz eh, enetzat eh, berri biziki hona da proiektu hori gelditia izan dadina. Mm protesta bere, ala antolatu baita, eh, proiektu horren kontra. Bai, bizikifite antolatu zen, e, ere, buru eh, gure iritzia askifite eman ginoen hori buruz, eta eta hortako, hortako biziki, biziki kontengira olako eokeriak geldiditzen. geldi ditezen. Sugaraien, preseski baduzie segeria idekitzeko proiektu bat edo hortan aizizte gogoetan? Bai, hortan egira jotake azken, azken uh, seilaite hauetan, beraz, gure bastimendua handitu dugu pixka bat e, eh, nego untan, materiala segeriakoa e, erosi dugu edo erosten ari gira eta instalatzekoa dugu lahazken untan. Eh, hori, hori zen e, sugarai sortu ginuelarik gure sedetarik bat ere, helburua zen e, oianetik entzen dugun igurra hobekien baloratzea, e, biztan dena sugaia eginez parte bat egiten dugu, baina ez da etzen aski, eta beraz, uh, eh, segeria horrekin egiten halko dugu, egiten halko dugu zura, astapen batean hasiko gira tipi-tipi, uh, eh, emeki-emeki, usaian egiten dugun bezala, taulak edo, edo, edo pitraila batzu bakarrik uh, eginez, eta gero helburua da aktivitate hori emeki-emeki ere gure ganatzea eta garatzea. Mm. Epeak, noizko idekiko da, zenbat langilerekin edo etzizte hortan ono? Boa, ez dugu sobera xifreik emanen horri buruz, nahi dugu zinez astapen batean, eta biztan dena gure buruzoko handen sekretu bat da langile bat edo bihortaik bizitzea, baina bo, ez gira, mementuko ez gira horretan. Ba, untxada, mil esker hasteko. Mil zuri.